Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը կիրառել է 60 մմ-անոց ականանետ։ mm Հայկական երկու հանրապետությունների նախագահներն ու ԼՂ երկրորդ նախագահը մասնակցել են 13 վավերագրական ֆիլմի շնորհանդեսին։ Մայիսյան երատոնը հաղթանակները նշելու եւ արժևորելու օր է։ Արցախի լինելության թիմի գրավականը նրա բանակն է։ Երատոնի նվիրված տոնական համերգ Ստեփանագերտի վերածնդի հրապարակում։ Թումո կենտրոնում տեղի ունեցել ցուցահանդես։ Եվրատեսիլ 2017 երկի մրցույթում Հայաստանի ներկայացուցիչը անցել է մրցույթի եզրափակիչ։ Վարշավայում կայացած միջազգային մրցաշարից Հայաստանի բռնցքամարտիկները վերադարձել են մեդալներով։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Մայիսի 9-ին եւ լույս 10-ի գիշեր Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափ իրազեկային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 60 անգամ հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով շուրջ 970 գրակոց։ Շփման գծի հարավային ուղությամբ բացի իրազեկային զինատեսակներից ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաեւ 60 մմ-անոց ականանետ։ Ինչպես հայտնել են Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակ լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ շարունակում իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Մայիսի 9-ին Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը Հայաստանի հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ ԼՂ երկրորդ նախագահ Արկադի Ղուկասյանի հետ Ստեփանակերտի Valex Garden հյուրանոցային համալիրի կինոսրահում մասնակցել է ապրիլյան քարորիա պատերազմի նվիրված 13 վավերագրական ֆիլմի շնորհանդեսին։ Միջոցառմանը ներկա էին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, ԼՂ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արայք Խարությունյանը, Արցախի եւ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը Հայաստանի հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ միասին այսօր այցելել է Base Metals ընկերության Կաշենի լեռնահանքային համալիր։ Երկու հայկական պետությունների ղեկավարները ծանոթացել են գործարանի աշխատանքներին եւ հերանեկարային ծրագրերին։ Այսօր ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը խորհրդարանի մշտական հանձնաժողովների խմբակցությունների ղեկավարների եւ աշխատակազմի պատասխանատուների մասնակցությամբ հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն։ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի 5-րդ նստաշրջանի օրակարգի համար երաշխավորվել են ազգային ժողովի կանոնակարգ Արցախի հանրապետության օրենքի եւ պետական գույքի մասնավորեցման 2010-ից 2012 թվականների ծրագրի կատարման մասին 2016 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին ԼՂ օրենքի նախ նախագծերը։ Հերթական նիստի օրակարգն առաջարկվել է ձևավորել այդ եւ մյուս հարցերի ընդգրկմամբ։ Ամփոփելով խորհրդակցության արդյունքները, խորհրդարանի նախագահը հայտարարել է, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի 5-րդ նստաշրջանի հերթական լիագումար նիստը տեղի կունենա մայիսի 11-ին ժամը 11-ին։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Լեռնային Ղարաբաղը թեկուզ չճանաչված, սակայն երկիր է ոչ թե հակամարտություն։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը Interfax-ի հետ իր հարցազրույցում։ Պաշտպանության նախարարությունը բանակցային գործընթացով չի զբաղվում։ Մենք ելնում ենք այն բանից, որ Ղարաբաղյան հակամարտության ռազմական լուծում պարզապես գոյություն չունի։ Մենք հույս ունենք, որ դա լավ են հասկանում նաև Ադրբեջանում։ Մենք մեծ հույս ունենք, որ Բաքվում որոշումներ ընդունելու համար պատասխանատու մարդիկ հասկանում են, որ շատ հեշտ է բացել դռները քաոսի եւ իսկապես լայնածավալ ռազմական գործողությունների ամբողջ տարածաշրջանում լարվածության համար, որոնք շատ բարդ կլինի դադարեցնելը։ Դա անպայման տարածաշրջանում կուժգնացնի ահաբեկչական խմբավորումների դերը, կաճի նաեւ ոչ տարածաշրջանային խաղացողների դերը, որոնք կսկսեն դրանից օգտվել հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը։ Ռազմի դաշտում մենք կարևոր հաղթանակներ ենք ունեցել, իսկ մայիսյան երրատոնը այդ հաջողությունները նշելու եւ արժեվորելու օր է։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանը։ Աստված մի արածցե, եթե նորից պատերազմ լինի, կրկին մայիսի 9-ով ենք ավարտելու։ Մենք կայացած պետություն ենք, ունենք պաշտպանված երկիր, իդեմս հայոց զինված ուժերի։ Հայոց զինված ուժերը համայն հայության հետ միասին միշտ էլ իզորու են պաշտպանելու մեր հայրենիքը, ասել է Մովսես Հակոբյանը հայ ժողովրդին մաղթելով նորանոր հաղթանակներ, բայց այս անգամ արդեն սպորտի, մշակույթի, տնտեսության եւ այլ բնագավառներում։ Ապրիլյան քարուրիա արճակատումը եւ դրան հաջորդած զարգացումները իրենց թողած ցաներ հետևանքներով հանդերձ միաժամանակ ուղղորդիչ նշանակություն ունեցան ինչպես հայ ժողովրդի հետագա կենսագործնեության կազմակերպման, այնպես էլ նրա զինված ուժերի աստիճանական առաջընթացի ապահովման տեսանկյունից։ Այս մասին նշել Արցախի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը։ Նրա խոսքով կատարվածը հերթական անգամ ապացուցեց, որ Արցախի լինելիության թիմ մեկ գրավականը նրա բանակն է, իսկ վերջինս զորության հասնելը հայոց համազգային միասնությունը։ Ազատամարտիկները կռվից միայն ուրախ հիշողություններ են պատմում, քանի որ ամեն բան պատմելուց վերապրում ես, իսկ ընկերոջ կորուստ վերապրելը հեշտ չէ, ասել է արձակագիր ազատամարտիկ Վահան Տեր-Ղազարյանը։ Շուշի ազատագրումն ազատամարտիկը բացառիկ է համարում, սակայն շեշտում ազատագրման հիմքը դրվել է Խարինտակի մարտերի ժամանակ։ Ըստ նրա Խարինտակի մարտը ցույց տվեց, որ պարտվել է ոչ միայն Ադրբեջանը, այլև Թուրքիան։ Խարինտակում 28-ից 29 հոգի կռվում էր 2000-ի դեմ ու ջարդեցին։ Այս պատերազմում մենք տեսանք հայի ուժը, ոգին ու հնարավորությունը, նշեց Տեր-Ղազարյանը։ Ազատամարտիկները ամենալավ մարտիկ են։ Ազատասիրությունը շատ բարձր կատեգորիա է, մարդուն հասցնում է գերագույն աստիճանի։ Շուշին ուներ նախադրյալներ, Կարինտակի ճակատամարտներ շատ զարմանալի։ Կուրսկի արևի նման մի բան էր, հունվարին էր։ Մայիսին եղավ Շուշի ազատակ։ Բաղ ժամանակներում ասում են 300 հոգով արձակվել են 8000-անոց բանակ արաբների կամ պարսիկների բանակի վրա չարթել են, չէինք հավատում։ Այս պատերազմում մենք տեսանք, որ այդպես է հայ ուժը, հայ ոգին։ Ազատամարտիկը չի հասկանում այն անձանց, ովքեր Արցախի հիմնախնդրի կարգավորման լուծումը տեսնում են փողզիջումային տարբերակով։ Հիմա հարց. Ինչ զիջեմ, ում զիջեմ, քոչվորին զիջեմ, որին բերում ասում են, թե սա իր հայրենիքն է, ընդգծել է ազատամարտիկ Տեր Ղազարյանը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Մեր զինվորները հակարակորթի սադրանքներին չեն տրվում, պահպանում են սառնասրտություն ցանկացած իրավիճակում պատվով կատարում իրենց արժև դրված խնդիրը։ Երկրապահ կամավորների միության անդամ ազատամարտիկ Արմեն Ավետիսյանը, ով Շուշիում մասնակցում էր տոնական միջոցառումներին, նշել է, որ մեր զինվորները մեր լեռների պես սահմանին կանգնած են իբարս հայրենիաց, իբարություն մեր ժողովրդին։ Երարատոնի խորհուրդը մեծ է, որ պահում է մեր ամուր ոգին, հաղթանակի ոգին, որ միշտ հաղթել ենք եւ միշտ պետք է լինենք հաղթական։ Մեր զինվորները պահպանում են սառնասրտություն, սադրանքներին չեն ենթարկվում, կանգնած են մեր սահմանին, մեր լեռների պես, կանգնած են որպես իբարս մեր հայրենյաց, ի պատիվ մեր պետության եւ ի բարօրություն մեր ժողովրդի։ Կանգնած են, կանգնած կմնան։ Ազատ Մարտիկի խոսքով երատոնը ողջևորում է մեր զինծառայողներին որպես հաղթանակի խորհրդանիշ։ Նրանք հակառակորդին միշտ տալիս են համարժեք պատասխան հարկ եղած դեպքում էլ պատժում։ Քանակով շատ են, բայց քանակը որակ չէ։ Միշտ էլ մարտի դաշտում հայերից վախեցել են, նշել է ազատամարտիկ Անդրանիկ Եդիգարյանը շարունակում ենք լրատվությունը։ Անցյալ տարի ապրիլյան դեպքեր ունեցանք, ամրապնդվեցինք եւ հասկացանք, որ հայի համար միակ ելքը հաղթանակն է։ Ասել է Մերձավոր Արևելքում ԼՂ ներկայացուցիչ Կարո Քեբաբջյանը հավելելով, որ այս տարի մարդիկ ավելի ուրախ են տոնում մեր հաղթանակների մայիսը։ Անցյալ տարվա իրողությունները փաստացին, որ Արցախն անառիկ բերդ է, եւ Արցախի Հայաստանի ու Սփյուռքի հայ ժողովուրդը պատրաստ է համախմբվել, երբ վտանգված է հայրենիքը։ Մեր ճշնամին ինչքան մեզ նեղացնի, փորձի ճնշել, մենք այնքան ավելի շատ կհզորանանք։ Նույնիսկ խաղաղ օրերին մենք պետք է միշտ պատրաստ լինենք եւ շարունակենք հզորանալ եւ առաջ գնալ, ասել է Կարո Քեբաբջյանը։ Հաղթանակի հպարտությունը միայն մայիսին չպետք է հիշել, տոնել ու զորահանդես անել, այն յուրաքանչյուրիս մեջ պետք է զգանք։ Նման տեսակետ է հայտնել Արցախի ազատագրական պայքարի ակտի մասնակից գեներալ-մայոր Աստվածատուր Պետրոսյանը, շեշտելով, թե մայիսները միայն Վարդաններինը, Տիգրամեծինը եւ այլ հերոսներինը չեն, այն հայ ժողովրդի ամիսն է։ Նրա գնահատմամբ մայիսը նշանավոր է ոչ միայն ռազմական հաղթանակներով, այլ ազգային միասնության հաղթանակով։ Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում 3 երեկոյան կայացել է Մայիսյան երաթոնի նվիրված տոնական համերգ։ Կատարումներով հանդես են եկել ինչպես Արցախյան, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունից եւ արտերկրից ժամանած երաժշտական խմբեր ու անհատ կատարողներ։ Հրապարակում հավաքված բազմահազար հանդիսատեսի մոտ իշխում էր տոնական բարձր տրամադրություն, որն արտահայտվում էր ինքնաբուխ պարերով։ Երեք Ստեփանակերտի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների Թումո կենտրոնում տեղի ունեցավ հին Շուշիի կյանքի մասին պատմող ինֆոգրաֆիկական աշխատանքների ցուցահանդես։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ինֆոգրաֆիկան օգնում է ցանկացած տեղեկատվություն ավելի մատչելի ու բարձորոշ, այսպես ասած դյուրամարս մատուցել, բայց հանգազմելն ամենևին էլ հեշտ գործ չէ։ Թումո կենտրոնի ղեկավար Կորյուն Խաչատրյանի խոսքով թումոյականները կարողացան պատվով դուրս գալ այդ հանձնարարությունից։ Շուշին պատմել ինֆոգրաֆիկայի միջոցով։ Թվով 8 թեմա էր՝ կրթությունը եւ Շուշին, կրոնը եւ Շուշին, ջուրը եւ Շուշին, Շուշին այսօր հայտնի շուշեցիները տպագրական տները եւ Շուշի ազատագրումը քարտեզագրությամբ։ Բավական բարդ իրականում առաջադրանք է, որովհետեւ ինֆոգրաֆիկան ինքնին արդեն երկու մասից է բաղկացած։ Առաջինը ինֆորմացիայի տվյալների հավաքագրումը, համատեղումը, ճշգրիտ տվյալներ գտնելը եւ երկրորդ մասը դա գրաֆիկի վերածելն է այդ ինֆորմացիան։ Հսկայական աշխատանք է կատարվել, թեմաները բավական բարդ, թե որովհետեւ քիչ ուսումնասիրված են համեմատաբար, թե որովհետեւ աղբյուրները շատ ծրված են ու դիզայնի առումով ահագին բարձր մակարդակով կարողացան իրենց դրսևորել ու առաջադրանքը կատարել։ Ցուցահանդեսին պատրաստվելու համար Թումոյի ուսանողներն ընդամենը 10 օր ունեին։ Վարդան Կարապետյանի ինֆոգրաֆիկայի հեղինակներից մեկի հավաստմամբ Կորյուն Խաչատրյանի թվարկած դժվարություններին գումարվել է նաև սեղմ ժամկետի խնդիրը ինֆոգրաֆիկ կան պատրաստել, իսկ այն շատ դժվարություններ, ինֆորմացիաները հստակ չկային։ Մի աղբյուրում օրինակ մի թիվերում ուրիշ աղբյուրում ուրիշ թիվ եւ մեր համար դժվար էր ճիշտ ընտրել եւ նաեւ կար ժամանակի խնդիր։ Մենք սա պատրաստել ենք քիչ ժամանակում, դա նույնպես հանդիսացել է դժվարություն, բայց մենք շատ գոհ ենք այս աշխատարանից։ Աշխատանքը կատարելու համար Թումոն ինչպես միշտ արտերկրից է մասնագետ հրավիրել։ Այս անգամ նա Բերյութի ամերիկյան համալսարանի դասախոսներից էր, ով Կորյուն Խաչատրյանի խոսքով զարմացած ու հիացած էր մեր պատանիների ընտունակություններով ու աշխատասիրությամբ։ Կատարված աշխատանքից գոհ է նաև նախաձեռնության հեղինակը՝ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Նախագծի նպատակների մասին նա ասաց. Իրականում այս նախագիծը Թումոյին առաջարկելով երկու նպատակ էինք հետապնդում։ Առաջինը իսկապես հավաքագրել Շուշայի մասին ինֆորմացիան, որը շատ-շատ է եւ շատ դեպքերում հակասական է եւ ոչ լրիվ, այսինքն իմի բերել եւ արդեն ժամանակակից ինֆոգրաֆիկայի ձևով ներկայացնել։ Եվ երկրորդ նպատակը ինձ համար թերևս ոչ պակաս կարեւոր, որ այսօրվա սերունդը հասկանա ինչ է Շուշին։ Այսօր երաթոնը մենք նշում ենք Շուշայի ազատագրման օրը, եւ ուզում ենք որպեսզի ոչ միայն հպարտանանք Շուշայի ազատագրումով, ոչ միայն մեր հաղթանակով, այլ գիտակցենք թե ինչ ենք ազատագրել, ինչպիսի քաղաք է եղել այն նախկինում եւ ինչպիսի ժառանգություն է Շուշին մեզ համար։ Աշխատանքի ընթացքում թմոցիներին այցելում ու խորհուրդներով օգնում էր պատմական գիտությունների տեխնացու Մելանիա Բալայանը։ Նա հիացած էր օգտագործվող նյութի հանդեպ ուսանողների պահանջկոտությամբ, ովքեր չէին բավարարվում մեկ սկզբնախբյուրով, ձգտելով այլ աղբյուրների միջոցով ստուգել այս կամ այն տեղեկատվությունը։ Այս գործը շարունակել է պետք համոզված են նա։ Մենք պարտավոր ենք պարզապես այդ ուսումնասիրությունները շարունակել, եւ ես կարծում եմ, որ արդեն իսկ բավական հիմքը կա, եւ այդ հիմքի վրա նորեն ուսումնասիրությունների շարունակումը կարծում եմ մեզ կբերի բավարար մակարդակով Շուշիի ամբողջական պատմության ուսումնասիրման, ինչը որ իրոք այսօր մեծ կարևորություն է ներկայացնում հանրապես մեզ համար։ Նարինե Աղաբալյանն էլ իր հերթին վստահեցրեց, որ այս ծրագիրը շարունակություն կունենա, հատկապես որ նյութի ինֆոգրաֆիկ պատկերը տեսնելով նաև իրենց մոտ են Շուշիի անցյալին վերաբերող տարբեր հարցեր առաջացել։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Մայիսյան երատոնի նվիրված ցուցահանդես է կազմակերպել Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը։ Ցուցադրվել են կենտրոնի տեխնիկական ստեղծագործության եւ գեղարվեստական արվեստի բաժինների տարբեր խմբակների սաների աշխատանքները, ովքեր հիմնականում արտահայտել են հաղթանակի խորհուրդը եւ տոնականությունը։ Որպես եզրափակիչ մաս երաժշտագեղարվեստական բաժնի սաների մասնակցությամբ կազմակերպվել է համերգային միջոցառում։ Մայիսի 12-ից 14-ը Ստեփանակերտում կկայանա շնորհալիների Իզաբել կենտրոնի 25-ամյակի նվիրված հանրապետական 12-րդ փառատոն մրցույթը։ Մրցույթին կմասնակցեն 7-ից 20 տարեկան պատանիներ ներկայացնելով երկի ազգունքի կերպարվեստի բնագավառներում իրենց հմտությունները։ Սպասվում է Յակոմինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այցը։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նրա խոսքով դրանից հետո կորոշվի, թե արդյոք կա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման անհրաժեշտություն, անդրադառնալով երկու երկրների նախագահների հանդիպման հնարավորությանը Էդվարդ Նալբանդյանը նշել է. նախագահների հանդիպում առայժմ չի նախատեսվում եւ նախարարների հանդիպումը նվիրված չէր այս հարցին։ Տեղեկությունը, թե նախարարները քննարկել են նախագահների հանդիպման կազմակերպման հարցերը, սխալ էր։ Մոսկվայում մայիսի 9-ին անմահ գունդ երթի ընթացքում միջադեպ է եղել հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև։ Այն հրահրել են երթի ադրբեջանցի մասնակիցները, որոնք վրթովվել են Արցախի դրոշի ներկայությունից, Ոստիկանությունը միջամտել եւ իրարից բաժանել է կռվարարներին, սակայն հայերին հաջողվել է մի քանի ադրբեջանցու լավ դաս տալ։ Միջադեպը ծրագրված էր եւ ամենայն հավանականությամբ պատվիրված Բաքվից։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի հայերի միության փոխնախագահ Գերման Անանյանցը։ Նրա խոսքով մայիսի 9-ին հայկական սփյուռքի ներկայացուցիչները ըստ ավանդույթի մասնակցել են անմահների գունդ երթին։ Ադրբեջանական սփյուռքի ներկայացուցիչները, որոնք նախապես մասնակցության հայտ չէին ներկայացրել, այնուամենայնիվ ներկայացել են խանգարելու մտադրությամբ։ Նրանցից մեկը խլեց հայկական թափորի վերջից ընթացողի ձեռքից Լեռնային Ղարաբաղի դրոշնը կոտրեց կոթը, պատմել է Գերման Անանյանցը։ Հայերը պատասխան տվեցին, սադրիչներին իրենց տեղը ցույց տվեցին, բացատրեցին նրանց ղեկավարությանը, որ նրանք խախտում են Ռուսաստանի Դաշնության օրենքները, նշել է Գերման Անանյանցը։ Նա նաև ասել է, որ քննարկվում է ոստիկանություն դիմելու հարցը։ Ավարտվել է Եվրատեսիլ 2017 երկի մրցույթի առաջին կիսաեզրափակիչ համերգը, որի ընթացքում 16-րդ համարի ներքո հանդես է եկել Հայաստանը ներկայացնող Արծվիկը։ Նա անցել է մրցույթի եզրափակիչ, որը տեղի կունենա մայիսի 13-ին։ Մարզասերների համար Վարշավայում կայացած միջազգային մրցաշարից Հայաստանի բռնցքամարտիկները վերադարձել են մեդալներով։ Լեհաստանի մայրաքաղաք Վարշավայում կայացած Ֆելիքս Շտամի անվան միջազգային մրցաշարից Հայաստանը ներկայացնող բռնցքամարտիկները վերադարձան մեդալներով։ 69 կիլոգրամ քաշային Գառնիկ Պապիկյանն ու 49 կիլոգրամ քաշային Գասպար Բաբախանյանը բրոնզե մեդալ են նվաճել։ Եղանակի մասին